Alors, ça part d'une très Arrangura handi batetaik abiatzen da, Baixua eta lizioko erreformari buruz, eskunde nazionaletik ateratzen diren dokumentuak ikusita, ez baita gehiago bat ere eskualdeko hizkuntzen aipamenik ere egiten. Euh, euh, Hora itinkatze bat gehiago da. Il serait plus possible de suivre un enseignement optionnel de langue régionale cumulable avec un autre choix. Toutes les études pédagogiques ont montré que plus on immerge des jeunes Pedagogiek erketa guziek erakutsi dute, hizkuntza initzetan murgitzen badira gazteak eta bereziki eskualdeko hizkuntzan, orduan hobikiago ateratzen direla estudioetan, ba beste hizkuntzak ikasteko, baita ere sail teknikoan. Beraz, abantaila da alda initzetatik, Ezin da ulertu eskunde nazionalak ez duela hori konprehintia, ikerketa guziek, autetxiek eta jendek hori galde egiten dutelarik. Enkomprehensible, que le Ministère de l'Education Nationale euh, n'est pas compris ça, alors que tous les pédagogues, toutes les études, tous les élus, tous les citoyens le demandent.